Labrīt, labrīt, nākam iekšā. Ieņemam vietas, es aicinu droši, nāciet, es esiet drosmīgāk, nāciet tuvāk. Mēs, protams, zinām tā rakstiet, ja jūs aicinu viesībās, tur nesēdieties pirmajās rindās, lai kāds cienīgāks par jums, bet šis nav tas gadījums, ja nāciet droši tuvāk. Tev savu dzīvi atdodu, tev pie kājām nolieku, man vienmēr esi blāpus tu. svētās tevi piesaucu. Esi viss, kam dzīvoju, un visu sevi atdodu es tev. Bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dievu bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam, kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīrgribas, bet no Dieva. Un vārds tapa miesa, un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņu godību – tādu godību kā tēvu vienpiedzimušā dēlu, pilnu žēlstības un patiesības. Jānis liecina par viņu un sauc, šis ir tas, par ko sacīju, kas pēc manis nāk, ir mani pārspējis, jo viņš ir pirmāk nekā es, jo no viņa pilnības mēs visi esam dabūjuši žēlstību un atkal žēlstību. Mēs, kas esam izvēlējušies pieņemt Jēzus par savu glābēju, Un šodien ikvienam tas ir iespējams. Ikvienam, kas mēs esam šeit, ikvienam, kurš to dzird, ir iespēja kļūt par Dievu bērnu un saņemt žēlstību un atkal žēlstību. Tad nu paldies Dievam, ka mēs šodien jau esam šeit, mēs esam Dievu namā, mēs esam tur, kur tā kungu vārds izskan. Mēs esam tur, kur tā, šī ir tā vieta, kur mēs dzirdam tā kungu vārdu, mēs nākam viņa klātbūtnē. Un ja mēs arī neesam to izdarījuši, ja mēs neesam esam pieņēmuši Jēzus Kristu par savu glābēju, tad šī ir tā diena, kad tas ir iespējams. Un mēs varam saņemt žēlstību un piedošanu no Dieva. Tava žēlastība mani sēns. Nekad nemainīsies tu, tikai tevi sekošu. Visu mūžu tevi dzīvošu esi vienmēr blakus man, mana dziesma tev lai skan. Tava žēlistība mani sēdz. Nekad nemainīsies tu, tikai tevi sekošu, visu mūžu tevi dzīvošu. ceļš, Jēzus, viņš ir tas, kam dēļ es dzīvot vēlos. Viens ceļš, Jēzus, viņš ir tas, kam dēļ es dzīvot vēlos. Viens ceļš, Jēzus, viņš ir tas, kam dēļ es dzīvot vēlos. Viens ceļš, Jēzus, viņš ir tas, kam dēļ es dzīvot vēlos. patiesība, tu esi mana dzīvība, vien tu tev visu atdodu. Tu esi ceļš un patiesība, tu esi mana dzīvība, vien tu tev visu atdodu. Tu esi ceļš un patiesība, Tu esi manā dzīvībā, vien Tu Tev visu atdodu. Tu esi ceļš un patiesība, Tu esi manā dzīvībā, vien Tu Tev visu atdodu. Viens ceļš, Jēzus tas, kam dēļ es dzīvot vēlos. Viens ceļš, Jēzus, viņš ir tas, kam dēļ es dzīvot vēlos. Viens ceļš, Jēzus, viņš ir tas, kam dēļ es dzīvot vēlos. Viens ceļš, Jēzus, viņš ir tas, kam dēļ es dzīvot vēlos. Ja mēs saucam to, viņš mums atbildēs. Ja mēs skrienam pie tā, viņš tad skries pie mums. Rokas pacelsim, viņš tad pacels mums. Kungu slāvēsim, viņa izklātīja. O priekā gadā, jo viņš ir ar mums, viņu mīlēsim, jo viņš mīl jau mūs, dziedē sirdīs mums, rokas šīs tīs mums, sirdīs prosītās, dziedē rokas pacelsim, viņš tad pacels mūs, kungu slāvēsim, viņa izglābīja. Tieksimies pie tā, jo viņš ir ar my glory. labijas, lūdzu es, iedec gūt, sirdī man liesmušo. Debes Tēvs, paldies Tev, kungs, paldies par šo rītu. Paldies, Dievs, ka esam Tavā namā, kungs, paldies Tev, Dievs, ka Tu esi, kungs, mūsu vidē. Paldies, debes Tēvs, ka ikvienam no mums, kungs, Tu Eh, es aicināju, kungs, izteicu šo aicinājumu kļūt par tavu bērnu, kungs, un, un dod žēlstību un atkal žēlstību. Dievs, paldies Tev, kungs, ka tā sniedzas pāri par mūsu saprašanu, kungs, jo tiešām, kungs, ja mūsu grēki būtu daudz, kungs, ka tos nesaskaitīt, tad debes Tēvs Tavu žēlstību, kungs, sniedzas pāri. Paldies Tev, kungs. Paldies, Dievs, ka Tu esi labs. Kungs, ka Tu nāc mūsu vidū, kungs, un arī šodien vēlēs uz mums ikvienu runāt. Debes Tēvs, paldies Tev. Mēs Tēvs tiešām lūdzam, lai Tavs vārds tiek pagodināts šeit, kungs, lai tavs prāts šeit notiek. Svētais gars, lai tu vari darboties tā, kā tu vēlies, lai tu piepildi to, ko tu vēlies šeit, pie, pie mums ir pieņemts. Dievs, lai Tev tas viss ir tīkams mums, lai tas ikvienam no mums ir par svētību un par celšanu mums. Jēzus Kristus vārā Tev lūdzu. Amen. Tāds nu nāku es pie troņa kungs, vai nabaks vai vārds vai akls, vai nobijās, lūdzu asies, iedēc kungs, sirdī man bijās mūšu. Vai ir tev kāds līdzies? savu dzīvību. Tā palieku savā mīlestībā nāc un mani atbrīvo. Tavam vārdam uzticos, uz krustu paļaujos, ticu asī un tavai taisnībai gansīt savu dzīvību par mani atdotu. Kurš atlīdzināt spēj to, visa radība raugās uz tevi. balsi paceļu, tavu vārdu slavēju, žēlastībā palieku, savā mīlestībā nācu mani atbrīvo. Tavam vārdam uzticos, uz krustu paļaujos, ticu asi tavai taisnībai, jo tu savu nāc un, kungs, pārveido savā spēkā, kungs. Tiešām ne no mūsu gribēšanas, kungs, vai skriešanas, bet no Tavas žēlstības Tēvs mēs esam, kas mēs esam. Kungs, un paldies Tev, ka Tu vēlies nākt un runāt. Dievs, ka Tu vēlies, kungs, ka mūsu dzīves kļūst brīvs. Kungs, ka tiešām Tavs svētais gars mūs piepild un, kungs, ka tas ir tas, kas mums atnes arī brīvību. Kur Tavs gars, tur ir brīvība, kungs. Un brīvība no, kungs, tām lietām, kungs, kas mums ir piesārņojuši, kungs, kas ir paņēmuši mūsu uzmanību, debes tēvs, kas ir paņēmuši mūsu prātu, mūsu gudrību, tēvs, kungs, un novērsuši uz kaut ko citu, tēvs. Bet mēs, kungs, lūdzam pēc, pēc atgriešanās no savam dvēselēm, tēvs, saviem prātiem, kungs, pēc tīrīšanas, tēvs, pēc šķīstīšanas, kungs, mūsu ikdienai, debes tēvs, tiešām nāc, kungs, un savā spēkā, kungs, pārveidot, kungs, tēvs. Tā ir, kungs, tu mūs šķīst. Šodien ir uh, pirmspēdējā svētdiena 2015. gadā. Un mums vēl ir vēl viena svētdiena, un mums ir brīnišķīgi arī, ka mums būs arī Ziemassvētku dievkalpojums. Un um, personīgi tam šo lietu visu gatavojot, un es jau kādu laiku apakaļ to gatavoju, un um, bija doma sird, sirdī, un uh, es ļoti biju svētīts. Un es biju svētīts – Um, tieši tāpēc, ka Dievs man ir šajā draudzē ielicis, un uh, ka viņš ne tikai ielicis man šeit kā tādu uh, mēbeli, bet viņš man šeit ielicis starp dzīviem cilvēkiem, starp cilvēkiem, kuros Dievs ir ienācis, kur ir brīnišķīgi cilvēki. Un uh, visu šo gadu, jau tikai paņemsim 2015. gadu, Dievs ir bijis ar mums. Slav Dievam. Amen. Un ne tikai viņš ir bijis ar mums, bet viņš ir uz mums runājis. Mēs esam cilvēki, uz ko Dievs runā. Cik fantastiski ir, ka mums nav jāuztraucās vai, vai jādomā. Mēs varam, protams, aizbraukt pamieloties kādreiz kaut kur citur, bet šeit Dievs mūs katru nedēļu saklāja galdu. Un to viņš ir darījis. Un es gribu uzteikt, ir Dieva vārdā teiks, ka dodiet godu tam, kam tas pienākās. Un es gribu dot godu Mārim, parādīt viņam cieņu par to viņa brīnišķīgo kalpošanu. Jo šo vārdu gatavojot, es apskatījos, uz, ko Dievs uz mums ir runājis draudzē Dievmājas kuldīgā 2015. gadā. Un man izēja materiālis es ņēmis no vienas mājaslapas, un tā ir kabija.com. Tā doma, es zinu, ka bija kā bija. Tā kā, kā bija 2015. gadā. Paldies, Māri, par to kalpošanu. Iedomājieties, man liekas, kāds trīs dievkalpojumi tikai iztrūkst no visa gada, no 52 reizēm. Tā ir brīnišķīgs procents tavai uzticamībai. Kā, paldies Dievam. Un uh, es arī iedrošinu, es klausījos gata dievkalpojumus. <laughs> es tik ļoti biju svetīts. Un uh, pārējos visu dievkalpojumus. Un uh, pie mums kopumā ir runājuši <laughs> daudz cilvēku. Statistika neliela. 13 cilvēki pie mums ir viesojušies pagājušā gadā. Nu, citi ir viesojušies, citi ir šeit bijuši. Bet uh, iziesim ātri cauri tam, ko Dievs ir gribējis pateikt. Un uh, tas, ko Dievs ir, jo es esmu sarakstījis, vienkārši izrakstījis ārā to um, caur visu gadu, un es um, negribu iet uh, pilnīgi detalizēt tajā visā, bet um, vienkārši ieklausīsimies, ko Dievs ir teicis <clears throat> šajā gadā. 4. janvārī sludināja Matīs Supītis. Un viņš runāja par vienīgo zīmi. Viņš runāja no Jonas, kad Dievs teica, uh, Jona, um, uh, nu, cilvēki prasīja, dod mums zīmi, dod mums zīmi. Mēs redzam, ka pasaulē cilvēki prasa pēc daudzām zīmēm. Um, un ja es saku, jums netiks dot kā tikai Jonas zīme. Un Jonas zīme uh, būtībā norādīja uz Jēzus Kristu. Un uh, patiesībā mums nekas vairāk nav vajadzīgs kā Jēzus Kristus, jo Jēzus Kristus ir Dieva glābšanas, Dieva labestības, viņa mīlestības zīme. Uh, Un ja mums ir Jēzus Kristus un dzīves attiecības ar viņu, mums tiešām nevajag nekādas citas zīmes, vai tie ir uh, zelti vai dimanti vai pūkas, mums tas nav vajadzīgs, ja tas arī ir, slav Dievam, bet primāri ir galvenais, tas ir, kad ir Jēzus Kristus. Tā ir vienīgā zīme, kas mums ir vajadzīga. Amen. 11. janvārī pie mums bija viesojās valdes zīverts, un viņš uzrunāja palikt un pastāvēt. Um, ļoti interesanti. Viņš uzrunā arī, ka šajās dienās ir tik daudz um, kristiešu un Dieva bērnu, kur atkrīt, kur vienkārši pamet Dievu un aiziet. Un viņš mums iedrošināja palikt un pastāvēt caur visām grūtībām un, un, uh, un, un ka mums viņš iedrošināja izmantot visus Dieva ieroči uh, un kad arī to, ka nasta, ko Dievs dod, tā ir viegla. Un viņš aicināja, ja tev kāda nasta nospiež, viņš aicināja to nolikt malā un uh, nolikt jē pie Jēzus kājām un piepildīties un meklēt to reālo ticību uz Jēzus, dzīvo patieso Dievu, palikt un pastāvēt. Un tikai tur, kur ir neticība, nav izējas. Vienu svētdienu mums izlaist, un 25. svētdienā um, tur sludināja, vienkārši nav ieraksts, bet uh, 25. janvārī pie mums sludināja Gatis Roškalns. Un viņš uzrunāja mūs par tēmu draudze. Es, viņu, nu, es kad sāku skatīties šos dievkalpojumus, tā doma bija iziet cauri, nu, tādos ātros posmos, nu, pārtīt, pārtīt, paklausīties, ko saku. Un es uzliku gatu, un es nevaru izslēgt, es nevaru pārslēgt, man ļoti interesē. Ļoti interesanti, jo man liekas, ka tajā svētdienā es nebiju, un es klausījos, un es to draudz dievkalpojumus iesaku noklausīties. Tas ir 25. janvārī. Cik brīnišķīgi Dievs mūs uzrunājas ar to, kad, um, ka mēs esam mums ir katram piederība šeit. Ah, ka šī ir ģimene, šī ir vieta, šī ir draudz, kurā visādām palīgsaitēm, ah, ka mēs esam šeit nepieciešami, ka mēs esam vajadzīgi, ka viens otram šeit. Un ah, ka Dievs caur dažādām, caur katru vienu no mums, un ka nevar būt tā, ka, ka draudz ir kaut kur, kaut kur, man draudz ir tur, YouTube vai internetā, bet ka draudz ir, tev ir draudz, tev ir vieta, kur te ej. Pēc nedēļas pie mums sakal mūs uzrunāja 1. februārī, un tas bija Gatis. Viņš uzrunāja mūs par mutes liecību. Uh, un tieši par to, ka kā mums ir jāskatās, ko mēs sakam, un ka caur mūsu mutes liecību mēs tiekam glābt, nu, kad tas mūsu liecības, tas, ko Dievs ir darījis mūsu dzīvēs – Man šeit viens misaikls gan notika, uh, nav saglabājies to, ko es biju detalizēti aprakstījis katrā, bet uh, es vienkārši iziesim cauri jau, jo tā pamat būtība jau ir uh, vienkārši lielos soļos iziet un redzēt to, ka Dievs runājis. Amen. 8. februārī Davids Ronijs runāja, un viņš runāja šajā gadā pārsvarā no vienas grāmatas, un tā bija Daniela grāmata. Šajā, grāma, šajā reizē viņš sāka ar Daniela 4. Un tā bija par lepnības tēmu. Dievs ienīst lepnību, bet dod žālstību tiem, kas staigā žālstībā. Ža, dod žālstību tiem, kas staigā pazemībā. Un lepnība aptur mūsu tuvoties Dievam. Tas bija par ķēniņu Nebukadnecer, kurš paaugstinājās Dievu priekšā, un Dievs viņu padarīja pa dzīvniekam līdzīgi. Un tikai tad, kad viņš atzina, ka Dievam pieder viss gods, tikai tad, kad viņš pazemojas Dievu priekšā, Dievs viņu atjaunoja, no tās stadijas atjaunoja ķēniņu, ķēniņu par ķēniņu atjaunoja. Un um, mums iedrošināja vienkārši Dievs piesargāties un izvairīties nebūt lepniem. Un nedomāt to, ka tas, kas mums ir vai ko mēs esam panākuši, ka tas ir uh, kaut kāds mūsu pašs sasniegums, paaugstināties Dievu priekšā. Dievs mums to iedrošināja. 15. februārī jūs uzrunāja Matīs Upītis. Viņš runāja par altāru. Un altārs ir vieta, kur mēs sastopamies ar Dievu. Ir konkrēta vieta. Un es iedrošināju mūs uh, ticēt un lūgt vienam par otru. Es iedrošināju par mūsu LG izziņām. Es iedrošināju to, ka tām ir vērtība un kad ir svarīgi pienest, pienest to upuru, pienest, kad ir viena vieta konkrēta, kur mēs tiek, tiekamies ar Dievu. 22. februārī bija atkal Matijas upītis žēlsirdība. Vēlēšanās piedot kaut pats esi simtprocentīgi vainīgs, tāds ir Dievs. 1. martā mums uzrunāja Gats Roškalns. Un tēma bija nešķīstas rokas un šaubīgas sirds. Vēl viena fantastiska tēma. Tev ir talants, Gat. <laughs> un eh, es tiešām biju svētīts. Es atkal nevarēju izslēgt. Eh, ļoti, man tiešām uzrunāja. Es iesaku arī šo jums 1. marts predīņu Gats Roškalns noklausīties. Un uh, kas traucēja, lai tuvotos Dievam? Roku, darbu un neticību. Jēkab, atvērsim Jēkab vēstuli 4. nodaļu. Tad nu padodoties Dievam, stājieties pretim vēlnam, un viņš bēgs no jums. Tuvojieties Dievam, tad viņš tuvosies jums. Šķīstījiet rokas, grēcinieki, un skaidrojiet šaubīgais sirdis. Tieši par rokām un par sirdīm gads uzrunāja mūs, un Dievs caur gatu uzrunāja mūs un iedrošināja mūs pie to, par to pie tā strādāt, par to domāt. Lai mūsu rokas nebūtu tas, kas dara grēku, tīšu grēku, un lai mūsu sirds būtu tās, kas nav pilns ar neticību. Tuvojieties Dievam, pazemojieties, padodieties Dievam. Dievs mūs iedrošināja. 8. <clears throat> martā mūsu Dievs uzrunāja ar Matīs atkal. Un uh, tēma bija Jefta. Un uh, šīs, uh, šī dievkalpojuma vaininieks, kāpēc es sludināju, bija Mārcis Komarovskis. Uh, kurš bija izrakstījis, izlasījis stāsts par Jeftu, un uh, viņš nesaprata, ko tas viss nozīmē. Jefta ir no soļa grāmatas uh, Bībelē, un uh, tur tas pats ir soļa 11. Uh, nodaļā, un um, vienkārši mēs apskatījāmies uz to stāstu, un mēs redzējām to, ka tas, kāpēc tā Jefta rīkojās, uh, tas nebija tas, ko Dievs viņam prasīja, jo Dievs jau pašā sākumā pateica, tev nebūs nogalināt. Tas ir viņa bausls. Jefta rīkojās ātrsirdīgi, neapdomāti. Un kārtējo reizi mēs pārliecinājāmies, ka tas ir kārtējais līderis, kurš nav perfekts. Ka kārtējais cilvēks, kurš ir līderis konkrētajā vietā iecelts, viņš nav perfekts. Jo viņš ir cilvēks, un cilvēki mēs bieži, ļoti bieži varam tik ļoti netrāpīt mērķī, kad dēļ tā cieši citi cilvēki. Bet paldies Dievam, ka mums ir perfekts līderis, un tas ir Jēzus Kristus. Un uz viņu mēs varam skatīties, no viņa mēs varam mācīties. Un viņš ir mūsu draudzes galva, viņš ir mūsu perfektais līderis. Un ja mēs skatāmies uz viņu, ja mēs raugamies uz viņu, mēs nevaram būt pievilti. Viņš ir brīnišķīgs līderis. 15. martā bija fantastiski redzēt un dzirdēt Mārtiņu Dinsbergu. Viņš mūs ļoti pat četras punktus padalījās. Un no galvenā vieta bija no Lūkas 14. nodaļas 25. līdz 35. pantam. Un šedrošināja mums mīlēt Dievu vispirms. Un tad tu mīlēsi savu tuvāko un sevi. Viņš mums iedrošināja caur šo vārdu nest savu krustu, nomirt savām vajadzībām, uzņemties to Dievu gribu. Un tad padoties Kristum, mēs atdodam visus dzīves pārbaudījumus viņam. Un arī par sāli viņš uzrunāja, kas ir tīri bez piejaukumiem. 22. martā mums uzrunāja Dāvids Ronijs. Un tas bija no Daniela 5. nodaļas. Viņš runāja par grēku. Grēks dod maldīgu priekšstatu. Var turpināt dzīvot grēkā, neviens par to nesot. Grēks ir tas, kas pieviļ. Grēka sakne ir elgdievība. Taču grēkam ir sots. Tavs dienas skaitīs, tu tiks izvēr, izsvērts, tava valstība tiks sadalīta. Un šis bija runa par ķēniņu no piektās nodaļas par, uh, pastīšos viņu precīzi vārdu, angliski zinu, latviski, Belsasar. Kad bija dzīres, kad viņš svinēja, viņš bija aklis, kaut gan armija jau bija pie viņa durvīm. Ienaidnieka armija bija pie viņa durvīm, viņš svin un iztālās, ka baigais ķēniņš viņš ir. Patiesībā viņš jau bija zaudējis savu valstību. Un tajā brīdī, kad viņš paaugstinājās Dievu priekšā, viņš paņēma Dievu tempļu trauks un lika viņus atnest un liet savu vīnu un ņirgāties par Dievu. Tajā brīdī Dievu parādās raksts, uz ko viņš ieraug uz roka, kas raksta, tu esi izsvērts. Tavu valstību tiek tev atņemta. Dievs mums ierot, iedrošināja atkal, ka Dievs jau valda pār visu. Kolosiešiem. Piektā nodaļa. Nē, trešā nodaļa kolosiešiem. Tajā nedēļā bija. No 5. līdz 10. pantam. Tāpēc nonāvēt sevī to, kas pieder zemē. Netiklība, nešķīstība, kaisli, ļauno iekāru, mankārība, tā ir elku kalpība. Viņa dēļ nāk Dieva dusmība pār nepaklausības dēliem, kur vidu arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat Bet tagad visu to atmetiet – dusmas, ātrsirdību, ļaunprātību, zaimus un nekaunīgas runas, kas ir jūsu mutē. Nemelojiet cits citam un novalciet veco cilvēku viņa darbus un apģērbiet jauno cilvēku, kas tiek atjaunots atziņā pēc viņa radītāja tēla. 29. martā pie mums bija Agas Ginko. Viņš uzrunāja mūs caur pa tēmu nezūdieties. Zūdīšanās atņem spēku un laiku – Zūdīšanās paralizē šodien, baidoties par rītdienu. Nezūdieties savas dzīvības dēļ. Stiprā ticībā ir miers. 12. aprīlī Matīs Upītis sveitīt tie, kas neredz, bet tomēr tic. Dieva spēks parādīsies tavā dzīvē caur cicību. Svetīs tas, kas neredz, bet tic. 19. aprīlī Tie mums bija Dāvids, Dēvids, Ronijs. Viņš runāja no Daniela sastās nodaļas. Viņš uzrunāja par Daniela ticības dzīvi. Un fantastiski tajā kabijā, kabijas mājaslapā izrakstīt, es vienkārši izlasīšu tās lietas. Bieži tās lietas, kuras darām, kad neviens neredz, runā uz citiem visvairāk. Daniels bija ļoti labs savā darbā, tāpēc ķēniņš viņu iecēla par ietekmīgāko pārvaldnieku valstī – Daniels dzīvoja pilns paļāvības, un paļāvība ir tad, kad kāds tu esi ārēji, tāds esi arī iekšēji. Daniels strādāja pie tā, lai viņa dzīve būtu svēta. Viņš neizlikās par labāk, kā viņš ir. Viņš strādāja ļoti cītīgi savā darbā, un viņš strādāja savus tautas ienaidnieku labā. Viņš strādāja tik labi tāpēc, ka viņš paklausīja Dievam. Viņa garīgā dzīve ietekmē visu pārējo viņa dzīvē. Viņa garīgums bija ļoti praktisks. Tam jāietekmē, jāatspoguļo, jāatspoguļojas ikdienas dzīvē. Un Danielam uzbruka tieši viņas svētās dzīves dēļ. Kad ķēniņš Dārijas aizliec lūgt Dievu, pirmā lieta, ko Daniels vienmēr dara, viņš lūdz. Viņa lūkšana dzīve nav nekas īpašs. Viņš to dara katru dienu, trīsreiz dienā. Un tad, kad sākas uzbrukumi, viņam nav nekas jāmaina, jo viņš ir dzīvojis svētu, paļāvīgu dzīvi jau līdz šim. Danielam bija veselīgi ieradumi. Viņš iespējams savu darba dēļ bija viens no aizņemtākajiem cilvēkiem, bet viņš to neizmantoja kā attaisnojumu, lai nedzīvotu svētu dzīvi. Un Daniels lūdza ar pateicību pat grūtībās. Daniels Dievam nepārmeta, nedusmojās, nebija izmiss, bet bija pateicīgs un lūdza ticībā. Un tas ir tas, uz ko Dievs mūs aicina. Un tad, kad ir visgrūtāk, Daniels vienalga zina, ka Dievs visu kontrolē, tāpēc turpina lūgt un slavēt Dievu. Pat ķēniņš nevarēja glābt Danielu, tikai Dievs. Beigās ķēniņš pārkāja pats savu likumu, sakot, ka Daniels, Daniela Dievs ir tas, kur jāpielūdz. Daniela ticība šajā situācijā ļāva Dievam pagodināties. Ne jau mūsu ticība uzliek pienākumu pēc mūsu ticības darīt, bet tā dod iespēju tikt Dievam pagodinātam. Un tad, kad cilvēki mūs redz, ir svarīgi, ka nevis saka, cik svētīgi mēs, ir svarīgi, ka nevis saka, cik, svētī, cik svēt, svēti mēs dzīvojam, bet cik brīnišķīgam Dievam mēs sakojam. Dievs mūs aicina dzīvot drosmīgi, paļāvības pilnu dzīvi, dzīvot ticības dzīvi, būt uzticamiem, paļauties uz Dievu, dzīvot zinot, ka Dievs ir mūsu labākā cerība. No Daniela 6. grāmatas. 26. aprīlī pie mums viesojas Mārtiņš Vidzinieks. Mums uzrunāja par prieku kā saglabāt prieku. Un viņš teica, priecājieties no galatiešiem, no filipiešiem 4. nodaļas, priecājieties vienmēr, Dievs saka, priecājieties. Un tajā pašā nodaļā viņš saka, viņš piemin, Mārtiņš uzrunāja mums par to, ka viņš piemin, kad Pāvils priecājās arī par to draudzi. Un mums iedrošināja, ja, tu, ja tev galīgi nav par ko priecāties, priecājies par citu cilvēku dzīvēm, bet priecājies. Priecājies par to, ko Dievs dara citu cilvēku dzīvēs. Bet priecāties, kā saglabāt prieku. Atrod, par ko pateikties vienmēr. Bija iedrošinājums. 3. maijā Agras Ginko daudz kas ir atkarīgs no mums pašiem. Labām idejām nevajag aizēnot Dievu gribu. Un tas bija no 2. Samuela grāmatas, 6. nodaļas, kad Dāvids vedas čirstu apakaļ uz Jeruzālem. Un uh, viņš bija tik ļoti aizrāvies ar to ideju dabūt Dievu klātbūtni apakaļ Jeruzālēmē, ka viņš piegāja pie tās lietas ļoti nerūpīgi. Viņš neveda šķirstu, kā Dievs bija nolicis noteikumos, kā tas ir jādara. Viņš nepievērš tam uzmanību, kā ir vārdā jau teikts. Un viņš aizgāja, viņš nesa, un tur bija uh, Uza, kurš aizķēra, ai, a, man liekas, tas bija Uza. Viņš krita, sagrīļojās tie rātni, tas šķirsta, ka gan izgribēja izkrist ārā, un viņš viņu aizķēra, tā kā viņu iztaisnojot, un tūlīt pat uz vietas nomira. Dāvis to redzēja, viņš nobijās, viņš aizved šķirst apakaļ. Un pēc tam viņš pievērsās tam, kas tad īstenībā bija jādara, ka viņus uz jauniem ratiem nevarēja vest, ka viņus bija jānes tas šķirsts. To jau Dievs bija pateicis labs, labas idejas, lai kāds viņas arī, lai tas neaizēno to Dievu gribu, kādu viņš jau ir pateicis mums. 10. maijā Matīs Upīts debes pilsoņi. Filipiešiem trešo nodaļu atveriet. Mums piederība ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidām pestītāju kungu Jēs Kristu. Mūsu piederību, es uzrunāju jūs un teicu, ka mūsu piederība patiesībā šeit tiek runāts par – pilsonība. Tas vārds piederība, tur ir vārds orģināla valdā ir pilsonība. Mēs esam debesu valstības pilsoņi. Un ja kurās sfērās mēs nevaram teikt, mums ir jājau, jāatjaunojas. Un mēs, kad viss, kas ir Kristu, ir jauns radījums Dievu vārdā. Debes pilsonis dzīvo pēc debes valstības likumiem. Un debes valstības likuma Mums bieži vien mēs nevaram teikt vai, vai rīkoties, tāpēc, ka es esmu dzimis tādā ģimenē vai es esmu dzimis tādā pilsētā, tāpēc man ir tādi, tādas tradīcijas vai šādas tradīcijas. Mēs veidojamies, mēs mainamies pēc debes valstības pilsoņiem, lai mēs būtu viņam līdzīgi. 17. maijā Deivids Ronijs, Daniela 7. nodaļa, tur par pravietojumiem. Ir dažādas lietas, kas notiek, bet tavs trons Dievs paliek mūžu mūžos. 1. korintiešiem 15. nodaļa 58. pāns. Tad nu mani mīļie brāļi topiet pastāvīgi, nešaubīgi, pilnīgāk tā kunga darbā vienmēr, zinādami, ka jūsu darbs tā kunga lietās nav veltīgs. Kļūsim pastāvīgi. Gads Roškalns, 24. maijā. Identitāte Kristū lepnībai nē. Pāri visam, kas mums ir, ko varam vai mākam – ir tāpēc, ka Dievs to visu mums ir devis. Neviens neko nevar ņemt, ja tas viņam nav dots. Dievs mūs ir nosauc daudzos labos vārdos – ķēnišķīgi priesteri, Kristus līgava, izredzēta cilts, svēta tauta, dzīvi akmeņi un citi. Dievs ir pie ikviena no mums. Mēs nebijām nekas, kamēr Dievs mūs nenosauc vārdā – Mums nav pamata ne ar ko lielīties. Mēs nedrīkstam meklēt iespēju lielīties. Vienīgais, ar ko drīkstam lielīties, ir Dievs. Ja kāds domā, ka ir kaut kas, tas maldina pats sevi. Tajā, kas mums ir, ko darām, kas mums dots, ir jāparādās priekam, nelepnībai. Mūsu lepnība, lai kļūst zinām, mūsu lēnība, lai kļūst zinām visiem, ne tas, kas mums ir, ne tas, ko mākam. Derīgs ir tas, ko uztais tas kungs. Slikta ir slava, ko paši sev ceļam. Ja paliksim dievbijībā, nebūsim arī lepni, jo visas gudrības sākums ir dievbijība. Ja trūkst personīgas attiecības ar Dievu, ja trūkst dievbības. Ja gribam stāties pretī sātanam, mums jādzīvo dievbībā. Tāpēc paši sadosim saviem lepnumiem, paši sadosim saviem lepnumiem augstprātībai. Ja sirds attieksme mums, mums būs pazemība, tad varēsim saņemt to, ko Dievs mums ir sagatavojis. Abrahāms sauc sev par pīšļiem un pelniem Dievu priekšā, bet Dievs viņu sauc par draugu. Arī Ījeps pārmeklēja un pārbaudīja savu dzīvi Dievu priekšā, sēžot pīšļos un pelnos. Dievs mums ir devis visu, kas mums šodien ir vajadzīgs. 31. maijā pie mums viesojas Igors no Liepājas, un viņš runāja par pārsteidzošu ticību. Viņš runāja par diviem cilvēkiem no Dieva vārda, no jaunās derības, kur sastapās ar Jēzu. Viens bija virsnieks, romiešu virsnieks, kas nāca pie Jēzus, un teica, mans kalps ir slims, lūdzu nāc un dziedin to. Un pirms vēl, ja es biju atnācis, viņš sūtīja savu kalpu un teica, nenāc iekšā, es neesmu cienījis, ka tu nāc, saki tikai vārdu. Un mans kalps tiks dziedināts. Un ja es uzteicu šī, šī vīra ticība, viņš saka, nevienam Izrēlā tā ticības neesmu redzējis, un šis bija romiešu virsnieks. Un otrs cilvēks bija kanāniešu sieva, kur bija slim, bet par spīt visiem uh, tiem, kas mēģināja viņu atgrūst, vai visiem argumentiem, kas viņai varbūt prātā teica, lai viņi neder, netuvojās Jēzim, lai pat ne, neuzdrīkstās kaut ko tādu darīt, viņi vienalga spiedās cauri un tik dziedināt, saņēma savu dziedināšanu. Un Dievs caur Igoru mums uzrunāja no ebrējiem arī 11. nodaļas par ticību, ka tā ir stipra paļāvība uz Dievu. Tā ir, un ka šāda ticība Dievam ir patīkama. Dievs mums iedrošināja ticēt. Ticēt visās mūsu situācijās ticēt. 7. jūnijā valdes zīverts. Dievu mājas vieta uz zemes ir mūsu sirds. Mūsu draudz savas Dievu mājas. Viņš mums uzrunāja par to, ka Dievu mājas patiesībā ir vieta, tā ir Dievam mājas šai zemē ir mūsu sirdis. Kā iecināt Jēzu savā namā? Izdariet tā, lai viņam ir kur galva nolikt. Uzceliet no jums pašiem Dievu mājas. 4. 14. jūnijā Pauls Oleks nevaram teikt mācītājs Pauls, mācīties bīties Dieva vārdu. Necel ēkas, necel kalpošanas, bet uzcel Dievam patīkams dusas vietas savā sirdī. Dievs mūs kādu laiku jau šeit runā par mūsu personīgām sirdīm. Jau otro reizi Dievs uzrunā no nu, diviem našīgiem cilvēkiem par to, ka celsim Dievam patīkam māju vietu mūsu sirdīs. Neaizrausimies ar kādām baigām celšanām kaut ko vēl, bet tieši, lai primāri mums Dievs mājas, Dievs mājot mūsu sirdīs, mūsu dzīvēs. 21. jūnijā gads roškāns, žēlstība. Žēlstība ir dāvana no Dieva, ko nevar nopelnīt. Žēlstība raksturo labvēlību un piedošanu. 28. jūnijā Kristaps Āboliņ, Āboltiņš trauki godam par podnieku, kas strādā pie trauka, ka viņš attīra mālu, Un kad ir kādas situācijas dzīvē, ko mēs varbūt domājam, ka tas ir kaut kāds ienaidnieku uzbrukums, bet patiesībā Dievs mūs šķīst un tīra. Lai mūsu dzīves būtu tas tīrais māls, tas mīkstais māls, no kur viņš var veidot trauku viņam par godu. Dievs iedrošināts ar mums, ka viņš pie mums strādā, ka viņš maina mūsu dzīves, ka viņš veido, viņš vēlās, lai mēs būtu trauki šai pilsētā, mūsu ģimenēs, lai mēs viņam būtu trauki viņam par godu. 5. jūlijā Matīs par apsolīto zemi. Apziņā, lai tā zeme ir tas potenciāls, ko Dievs ir paredzējis tavai dzīvē. Un uh, piecām lietām, kas, kas ir uh, iespējams, kas, ies, kas traucē tev iet tajā. 12. jūlijā Agris Ginko, Dieva griba. Un par to, ka ir jau tik daudz dažādas tās patiesības, uh, ir tik daudz dažādas lietas, ko cilvēki paši sev uzkrāja, nu, vēlētos to patiesību paņemt, viņi īstenībā paši sev uzkrāja uh, uz, uz um, tā kā tādas informācija, kas tā kā kutina ausis un ir patīkam, bet ir svarīgi zināt, kas ir patiesība un patiesībai sekot. Pašiem pārbaudīt, pārliecināties, vai tām lietām, kam mēs ticam, vai tas tā patiešām ir. Un tas bija iedrošinājums vairāk par to, lai mēs neesam akli klausītāji vai kurli klausītāji, ka mēs arī pievēršam uzmanību tam. Mēs ļaujam, lai tas iesakņojas mūsu sirdīs, mēs to informāciju pārbaudam, mēs to, to vārdu laižam savās sirdīs. Gads Roškauns 19. jūlijā, vēlms saraksts, ko tu gribi. Un tas bija no tā vīra, kam Dievs prasīja, ko tu vēlies, lai es tev daru, viņš teica, kad es varu redzēt. Palikt Dievu klābūtnē visu savu mūžu. Jo, ja vēlēšanās nav saskaņā ar Dievu, tā ir iekāra, kas ved prom no Dievu. 27. jūlijā pie mums ciemojās Japs no īrijas. Viņš mūs uzrunāja būt sekot Jēzus pēdās. Viņš uzrunāja, ka mēs varam skatīties uz tik daudziem līderiem vai piemēriem, mēs gribam viņam līdzināties, bet patiesībā mums vajag līdzināties Jēzum. Un viņš uzrunāja, ka Jēzus bija tāds līderis, kas bija pazemīgs, no sirds pazemīgs un lēmprātīgs. Viņš runāja par to, ka mums būtu pazemīgiem un lēmprātīgiem, bet arī dzīties un, un, un pieaugt un, un uh, mācīties no Jēzus. 2. augustā Pauls Oleks Dieva valstības ar valstības vārdu. 16. augustā Matīs par augļiem mēs runājam. Un Jāņa evaņģēlija 15. nodaļas, kur jā, es saku, es esmu dāžnieks, labais dāžnieks. Un atkal tas, ka kādas lietas, ka Dievs grib, lai mūsu dzīves ir auglīgas. Un, ja, un es runāju par to, kad uh, biju lasīt ķiršus, un bija tas zars, kurš bija pilnībā viss nokauts, bet galā bija uh, divas lapiņas no tā viss nokautušā zara. Bija divas lapiņas un pat ķirsīts. Viens ķirsīts. Un liekas, tas, tas, kā tas var būt? Un tad mēs ieskatījāmies tajā, ka īstenībā kāda bija, kāpēc tie pārējie zari tā nedeva augļus? Ka varētu teikt, nu labi, tas viss koks ir slims. Bet rek un ir, vienam zaram ir galā divas lapiņas un pat ķirsīts. Un ķirsīt iekšā ir sēkla, kas var dot tūkstošiem vēl kokus ar laiku. Mēs iedrošinājām, ka īstenībā tā ir katra cilvēka paša izvēle. Ņemt no Jēzus baroties no viņa un dot augļus, vai vienkārši palikt mirušam. Jo bija viens zariņš, kas gribēja dot augļus, un viņš deva. Viņš deva augļus pat ar sēku liekšā. 23. augustā valdes zīvērts, ko mans kungs grib teikt savam kalpam. Par to mums iedrošināja, kad mums ir, ka mēs Dievu pavēles vai Dievu gribu mūsu dzīvē, ka viņš kaut ko uzrunā, ka to mēs tā nevaram izsvērt un pateikt, gribu vai negribu darīt, ka īstenībā mums viņš iedrošināja būt paklausīgiem Dievam. Uh, un pat brīžiem būt paklausīgiem tā kā kādreiz armijā, uz sitienu, uz pavēlu. 30. augustā Matīs Supīts atver kungs man sirds acis, raudzīties uz Jēzu. Mums, acis jābūt, at, mums acīm jābūt atvērtām uz Jēzu. 6. septembrī Devits Ronijs, Dievs, kur tu esi? Viņš runāja no Daniela 8. nodaļas. 13. septembrī Agris Ginko, Es, cel, es celšos un iešu pie savu tēvu. Brīnišķīgs atgādinājums šajā dienā mums visiem bija, ka Dievs ir mūsu tēvs. Viņš agras liecināja par savu dzīvi, ka mums ir tēvs, es varu iet, mēs varam iet. Viņš runāja no Lūkas evaņģēlī 15. nodaļas par pazudušo dēlu. Mums ir tēvs. Dievs mums atgādināja vēl vienreiz, kad es esmu jūs tēvs. 20. septembrī gads Roškalns, Dieva vārds. Dieva vārds, ja Bībele tiek sūtīts ar mēķi izglābt dzīves, tas norāda un pamāca, kas Dieva vārdu uzņem, tajos notiek izmaiņas. 27. septembrī Jēzus vārdam ir spēks, runāja Matīs Upītis. Šī suga neticība iziet lūdzot un gavējot. 4. oktobrī piedošana, runāja atkal Matīs Upītis. 25. oktobrī Pauls Olekst, Olekst Kristus krusta darbs – manuprāt, ļoti dziļš vārds. Un, um, bet uh, tas, kas ļoti dziedina arī, tāds iedrošinājums arī kādās grūtībās vai kā šo noklausīties. 1. novembrī Matīs Upīts atgāno ekonomiku. Pie mums tad viesojās misionāru komanda. Bet, uh, kad Dievs uh, nenicināt neko, kas ir mazs un visām lietām, kas ir, bijis, kas ir lielas, vienmēr bijis mazs sākums un Dievam visvairāk traucē mūsu pašu gudrība. 8. novembrī gads roškalns, Kristus mūsos, vai arī mūsu sirdis deg par tiem, kas mums ir blakus. 15. novembrī Andis Jašs, vairāk vērts nekā desmit dēlu. No 1. Samuela 1. nodaļas par Annu. Dievs vēlas, lai mēs iepazīstam viņu, meklējam viņu, gan dzīvē, gan lasot viņa vārdu. Dievs bija aizslēdzis Annas klēpi, tam bija savs nodoms – Ja Dievs, ko mūsu dzīve aizkavē, tam ir savs nodoms, izvērtē savu sirdi. Kas piešķir tev vērtību? Lai ko tu dzīvē darītu, tas tev nepiešķir vērtību. Tuvība, attiecības, gājums ar Dievu ir vērtība. Dievs ir vairāk interesēts tevī, ne tajā, ko tu dari. Visa pamatā sākumā jābūt apziņai, ka Dievs tev ļoti mīl. Nenicin to vietu, kur atrodies, ja mīli Dievu. Ja Dievs zina, cik tev mat uz galvas, vai viņš nezinās, ko tev vajag – 21. novembrī Agras Ginko, cik svarīgi būt gatavam. Mums būt gataviem. Būt gataviem stāties Dievu priekšā, būt gataviem visiem notikumiem, kas varētu būt un kas varētu notikt. Dievs mums iedrošināja gatavoties, nebūt um, miegainiem, bet būt gataviem. Pauls Oleks 6. decembrī dzirdi, redzi runā, netērējiet savu dārgo laiku sēžot draudzē – Tik līdz izdirdi aicinājumu rīkojies. Tur izdari grūtāko, bet Dievs izdarīs neiespējamo. 13. decembrī gads Roškalns, mūžīgais dzinējs. Tā mēs esam nonākuši līdz šai svedienai. Dievs ir runājis uz mums. Es nezinu, ko tu saklausīji. Šo failiņu es nosūtīšu jums arī. Tas nav, lai tikai man būtu, bet izlasiet un paskatieties un padomājiet kaut uz brīdi, kaut uz brīdi. Tā arī kā tāda pateicība Dievam un, un patiesībā tāda novērtēšana. Un tas ceļ ticību. Atkal un atkal, draudz, ja mums uz nākošo gadu skatoties, pa to nākošajā gadā, bet skatoties uz to novērtējumu, to, ko Dievs ir darījis šeit. Un manuprāt, ka Dievs dara pamatīgu darbu mūsu vidū pamatīgu darbu. Un lai vai kādi aprēķini vai kāds mums pašiem liktos, kas ir ar mūsu draudz šeit kuldīgā vai kas un kā, es gribu. Un manas sirds ir, ka mēs saskatām, ka Dievs ir mūsu vidū. Un ja kādreiz namu ceļot ilgu laiku neliekās nekas skaists, tad nams, kad tik pabeigts, ir brīnišķīgi skaists. Tas dod patvērumu, siltumu, mājīgumu, ģimenīgumu. Tāds vārds ir ģimenīgums. Ģimeniskums. Bet Dievs strādā mūsu dzīvēs. Un uh, es domāju, ja, ja Dievs varētu tagad te uz ekrāna nolikt viņa plāns priekš mums, mēs vienkārši atkrist ar visiem krēslē un gratīt stipri galvas, tas taču nav iespējams. Bet tāpēc jau ir diena no dienas, nedēļa no nedēļas Dievs strādā pie mums. Paldies Dievam, ka viņš nav tāds, kas uzbur vai kaut ko, bet ka viņš ir tas, kas ceļ. Jo tas, kas ceļ, ceļ no pamatīgiem materiāliem un tas pēc tam iztur jebkuras vētras. Kā ja es saku, celsim savu namu uz Kristu, kad nāks vētri un vēji un plūdi, tas negāzīsies. Un katram vienam, kas ieceļo pie mums, atnāk ciemos, arī tu esi šeit ciemos, ņem, barojies, audz, pieaudz savu atziņā uz Dievu un spiedīsimies cauri visām grūtībām, visiem izaicinājumiem, visām problēmām, kas mums var tikt mestas priekšā. Un es ticu, ka nākošu gadu mēs atskatīsimies, un mēs atkal būsim piedzīvojuši, un mēs atkal būsim redzējuši un dzirdējuši, ka Dievs ir darījis brīnišķīgas lietas mūsu dzīvēs. Un es ticu, ka ja mēs pastāvēsim un mēs paliksim šajā dzīvē un šajā pilsētā tik ilgi, cik mums Dievs to ļaus, Es ticu, ka katrs viens, kas tā darīs, varēs atskatīties vienu dienu un vienkārši no visas sirds kliegt, paldies Tev, Dievs. No visas sirds priecāties, paldies Tev, Dievs, ka es varēju būt daļa no tā, ko Tu dari. Ka es varēju būt daļa. Es varēju būt daļa. Un uh, mēs būsim ļoti iedrošināti. <clears throat> Ja ziniet, ir viegli spriest, bet nomest, novilkt savus baltās kurpes, uzvilkt zābaks, mesties iekšā tai dubļbedrē un rakt un strādāt. Nav viegli, bet tikai tas, tikai tā darot ir atalgojums. Amen. Es nezinu, kā tu, bet es esmu ļoti pateicīgs Dievam. Un uh, es esmu ļoti pateicīgs arī par tehnoloģijām un par cilvēkiem, kas uzticīgi kalpo. Un atkal un atkal noklausoties un klausoties, es varu tikai un vienīgi priecāties. Ka mums ir Dievs, kas uz mums runā, ka mums ir Dievs, kas mums pamāca, pārmāca, iedrošina, atgādina. Galvenais jau ir to saklausīt. Un es esmu dzirdējis, kā Dievu ir teikam, ka, teicam, ka Dievs vienmēr runā. Problēma nav no tajā. Problēma, vai mēs dzirdam. Un es ticu, ka mēs esam dzirdējuši. Un Un pateiksimies Dievam vienkārši, pateiksimies Dievam šajā brīdī. Katrs viens par to, ko viņš ir darījis tev šajā gadā. Un būs jau mums jau laiks gan Ziemassvētkos, gan jaunā gadā, pirms, pirms vecgadu vakarā, iespējams, vēl to pārdomāt. Bet es tev iedrošinu turpmākās nedēļas šajā svēku laikā. Pārdomā arī šo gadu, ko Dievs uz tevi ir teicis un runājis. Kaut brīdi, kaut 5 minūtes tās ir savā, savā ikdienā pārdomāt Un lai tas tev iedrošina, lai tas tev iedrošina. Uh, jo tik ļoti tas man iedrošināja. Un es esmu tiešām no izsirds pateicīgs par mums, par jums, par draudzi, par, par to, ka Dievs ir runājis. Lūksim. Mīļais Dievs, uh, nav jau vārdiem iespējams pateikt tev paldies. Un, un mēs jau paskatījāmies tikai uz 52 dienām aptuveni 52 dienām no pagājušā gada 365 dienām. Un mēs redzam, ka jau šajā it kā vienā, vienā daļiņā tu esi bijis uzticams Dievs mums. Un tu esi uz mums runājis. Un arī mēs jau šodien, šobrīd varam redzēt, Dievs, kad arī pārējās visās dienās tu esi bijis uzticams. Un mēs patiešām varam teikt, kad visas lietas strādā par labu tiem, kas tev mīl un kur ir tevis aicināti. Visas lietas. Lai kāds viņas ir bijuši šajā gadā, un es zinu, ka daudziem viņas nav bijuši viegls, un ir bijuši dažādi pārbaudījumi, dažādas grūtības. Bet paldies Tev, Dievs, kad no mūžības skatu punkta šīs ir maz dienas un tās pāries. Un paldies, ka Tu mums dod mūžīgo dzīvību, ka Tu mūs pestī, un ka Tu esi mūs glābs, ka mums nākotni, mēs nekad nepievilsimies, ka Dievs, ka mums ir nodrošināta mūžīgā dzīvība, kur nav ne asaru, ne sēru, ne sāpes, ne, ne bailes. Paldies Tev, Dievs. Un paldies Tev, Dievs, ka Tu esi runājis uz mums. Mēs lūdzam, lai no šīs vietas Tu vienmēr tā dari. Un es arī lūdzu par katru vienu, kas ir šajā dienā, šeit dievkalpojumā. Es lūdzu Dievs, ka Tu ielikt sirdī tādu apziņu cilvēkos šeit, ka Tu esi labs Dievs, ka Tev rūp šie cilvēki, ka Tev, ka tev ka Tu esi paredzējis brīnišķīgas lietas un ka Tu aicini katru vienu viņam, katru vienu šo cilvēku sekot Tev un paļauties uz Tev kas attiecās uz mūsu draudzi šeit, Dievs, un tā nav Mārtiņa zāle, Tie nav šie sarkanie krēsu, Dievs, tie mēs esam cilvēki, Dievs, kurus Tu piepulcini un maini un, un dara lietas, Dievs. Es lūdzu, kad katrs trūkums, kas vēl mums trūkst, lūdzu, Dievs, pielies to klāt. Es ticu, ka tavā noliktavā ir katrs ķieģels, katrs cementgabals, katra lieta, kas vēl ir nepieciešama, lai mēs būtu pilnīgi un gods, trauks godam, Tev par godu, Dievs. Kā draudzi, individuāli, katrs un visi kopā mēs. Un skatoties uz nākošo gadu, mēs atskatāmies ar pateicību un skatāmies uz priekšu ar paļāvību, Dievs, ka Tu turpinās to darbu darīt arī nākošu gadu. Un mēs redzēsim liels lietas, Dievs. Mēs lūdzam pēc, pēc dāvanām, mēs lūdzam pēc dziedināšanām, mēs lūdzam pēc dziedināšanām dvēselēs un prātos, Dievs. Mēs lūdzam pēc atbrīvošanām, mēs lūdzam, Dievs, par, par brīnišķīgām lietām, ko Tu dari, Dievs, un pat arī neiespējamākās situācijās mēs lūdzam un pār visam mēs Tev pateicamies. Un mēs gribam pateikt Tev, Dievs, ka nav tāda, kāds es Tu, neviens. Tu esi brīnišķīgs Dievs. Un paldies Dievs, ka mums nav tikai lapas ar likumiem, bet ka mums ir svētais gars, ka mums ir Dievs dzīves mūsos, kas mums katru dienu vada un mūs uzrunā. Tā ir kā gaisa mūsu tumšajos ceļos, Dievs, kas mums dod – redzēt, kur iet un kur spērt kāju, lai nepakrist. Bet pa 52 reizēm, Dievs, kad Tu esi bijis tik labs uz mums, Dievs. Paldies, Dievs, arī par to, ka esam varējuši samaksāt rēķinus. Paldies par katru cilvēku, kas uzticams, Dievs, arī kalpo šajā ziņā, Dievs, ka mēs esam varējuši paēst arī pēc dievkalpojumiem. Paldies par katru svētdienas skolas stundu, Dievs. Tā ir vēl viena tēma, par ko mēs pateicamies Tev, Dievs, par katru, kas kalpoja, Dievs. Paldies Tev, Jēzus. Mēs Tev slavējam un pateicamies Dievs, Jēzus Kristus vārdā. Un visi saka, es iedrošināts. Tu esi iedrošināts. Nākošajā gadā mēs varam skatīties ar paļāvību, amen? Ar paļāvību. Un es gribu vēl nobeigt ar vienu pāntu Bībelē. Visas lietas, saki visas lietas, nāk par labu. Tiem, kur mīl Dievu un ir viņa aicināti. Paldies jums!